Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գողական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում։ Լրացել է ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանի պաշտոնավարման 100 օրը հանդիպում լրագրողների հետ։ Օրերս ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը պաշտոնավարման 100 օրը լրանալու կապակցությամբ հրավիրել է Մամլո Ասուլիս։ Ողջունելով ներկաններին պարոն Մխոյանը նշեց, որ Մամլո Ասուլիսը բաժանվելու է երկու հիմնական մասի։ Առաջին մասը կվերաբերի ԼՂ գյուղնախարարության ոլորտում ծառացած հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման եղանակներին։ Ասուլիսի երկրորդ մասում նախարարը կպատասխանի լրագրողների հարցերին։ Ըստ գյուղնախարարի ծրագրերի իրագործման նպատակով գերատեսչության մասնագետները առ առավել հաճախակի կհանդիպեն հողօգտագործողների հետ, նրանց կցուցաբերեն բազմակողմանի աջակցություն։ Ստեմ նրանից ինչպես ենք մենք պատկերացնում գյուղատնտեսական ոլորտի հիմնախնդիրների լուծումը։ Դրա համար մենք որդեգրել ենք մի քաղաքականություն, որտեղ հիմնական շեշտը դրել ենք հնարավորինս խուսափել սխալներ թույլ տալուց կամ հնարավորինս լինել զգուշավոր։ Այսինքն երբեմն անհրաժեշտության դեպքում մի քանի անգամ չափել նոր մեկ անգամ կտրել այդ քաղաքականության։ Գյուղատնտեսության ոլորտում կիրառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ներդնել նոր մշակաբույսեր, պետք է լինել նաև այդ արդյունք ճկուն։ Գիտեք, երբեմն շատ լավ սկսված ծրագիրը անհրաժեշտությունն է առաջանում չթողնել որ երկար, որովհետև շատ ժամանակ երկար ձգվող ծրագիրը երբեմն կորցնում է իր էֆեկտիվությունը այս եւ նմանատիպ հարցերում մենք պետք է լինենք շատ զգուշ։ Երբեմն առաջին փուլում լավ արդյունք ցույց տված ծրագիրը հետո ունենում է խնդիրներ, այսինքն խնդիրներ էֆեկտիվության առումով։ Իմ պաշտոնավարման սկզբից մենք հակված ենք, այսինքն ես կողմնակից եմ գոտիները ձգելու քաղաքականությանը, որը իհարկե մեր ինչպես այսօրվա եւ աշխարհում տիրող տնտեսական իրավիճակի եւ նաեւ մեր հանրապետությունում տնտեսական իրավիճակի առումով դա նաեւ անհրաժեշտություն է։ Ոչ միայն այն հանգամանքը, որ մեր հանրապետության կամ մեր հնարավորությունները ցույց չեն տալիս մեզ շռայ լինելու, նաեւ գոտիները ձգելու քաղաքականությունով մենք հնարավորություն կունենանք ավելի էֆեկտիվ օգտագործել եւ ավելի ռացիոնալ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Շատ ժամանակ ոչ էֆեկտիվ ծրագրերի, ոչ էֆեկտիվ աշխատանքի արդյունքում մենք եւ կորցնում ենք միջոցները եւ նաեւ այն հնարավորությունը, որը մեզ ընձեռնված է, այդ հնարավորությունը կորցնել, այսինքն կորցնում ենք հնարավորությունները արագ էֆեկտիվ զարգացնելու գյուղատնտեսությունը։ Իհարկե, միջև այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվել են բազմաթիվ բարեփոխումներ, բազմաթիվ աշխատանքներ, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել։ Իհարկե, ես արդեն 5-6 տարի այս ոլորտում եմ, Արցախի գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուներից մեկն եմ եւ քաջատեղյակ եմ բոլոր այն կատարված աշխատանքներին, այն խնդիրներին, հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման ուղիներին, եւ նաեւ ունեմ առաջիկայում իմ տեսլականը, մտածելակերպը գյուղատնտեսության ոլորտը ավելի ճկուն, ավելի մրցունակ եւ ավելի զարգացած տեսնելու եւ ներկայացնելու համար։ Վերջին 5-6 տարիներին մենք գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ ենք արել։ Ներդրել ենք բազմաթիվ նոր մշակաբույսեր, ներդրել ենք որոշակի նորագույն տեխնոլոգիաներ, բայց իհարկե եկել է ժամանակը անցնել միաջորդ փուլի։ Ինչ է իրենից ընդհանրում հաջորդ փուլը։ Հաջորդ փուլը ընդհանրում է ավելի գրագետ կիրառել այդ տեխնոլոգիաները, ավելի խորացնել եւ ներդրված նոր մշակաբույսերը վերել ավելի տնտեսապես ավելի նոր որակի։ Այսինքն մենք այսօր մեր իրականության մեջ գյուղատնտեսության ոլորտում բացի այն մեր իմացած ծորեն եւ գարի մշակաբույսից այսօր ունենք բազմաթիվ մոտ տասնյակից ավել նոր մշակաբույսեր, որոնց հետ վարվելու մշակույթը դեռ մեր համար ամբողջական չի։ Որոշ հողօգտագործողների, որոշ ֆերմերների մոտ մենք իհարկե այդ առումով ունենք լուրջ հաջողություններ։ Մենք ունենք ֆերմերներ, որոնք ռեկորդային բերք են ստանում եգիպտացորենից, արևածաղկից, սոյից, ընկաձավարից և մյուս գյուղատեսական նոր ոչ ավանդական մշակաբույսերից, բայց հիմնական գյուղատեսությամբ զբաղվող մեր հողագործները դեռ որոշակի հարցերում կաղում են եւ չեն կարողանում ապահովել համապատասխան բերք։ Մեր անելիքը կլինի կրթել այդ թեմերին, ուսուցանել, տեղեկացնել այն բոլոր հիմնախնդիրներին, այն բոլոր լուծումներին, որոնք հնարավորություն կտան ակնկալել եւ ստանալ ավելի բարձր դեր։ Դրան հասնելու համար դերիկները տալու տարբեր ուղիներ կան։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը այսօր իմ պատկերացմամբ պետք է իր քաղաքականության մեջ լինել գյուղացու կողքին ոչ միայն հերոստատեսությամբ, մամուլով, որոշումներով, նաև անմիջապես կենթարի շփման մեջ լինի գյուղացու հետ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները, մասնագետները, նախարարության համապատասխան մասնագետները պետք է հաջախակի լինեն շրջաներում, համայնքներում, հողօգտագործողների կողքին, նայել նրանց սխալները, շտկել, ուղղել եւ այս պիստով կարողանալ ավելի արագ, ավելի օպերատիվ լուծումներ տալ։ Եթե մենք սպասենք, որ գյուղացին պետք է կարդալով, լսելով, տեսնելով ինչ-որ բան սովորի, դա երկար ժամանակ է պահանջում, որը մենք չունենք։ Մենք պետք է ավելի արագ, ավելի օպերատիվ այդ հիմնախնդիրները լուծել։ Ոլորտի կողմից աջակցություն կցուսաբերվի նաև բոլոր նրանց, ովքեր կզբաղվեն բարձր բերքատվություն ունեցող նոր մշակաբույսերի մշակությամբ։ Գյուղնախարարը անելիքներից կարևորել է հատկապես ռոռոկման ցանցի արդիականացումը, օնլայնումն ու բարելավումը։ Նախարարությանը հատկացված միջոցների մեծ մասը կողվի նոր պոմպակայանների, անձրևային, կաթիլային ռոռոկման համակարգերի ներդրմանն ու ջրամբարների կառուցմանը։ Իհարկե, մենք այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում ունենք բազմաթիվ լուրջ խնդիրներ, բայց ամենագլխավոր խնդիրը դա ռոբոտման համակարգերի արդիականացումն է։ Մենք որոշակի ձեռբերումներ ունենք նոր մշակաբույսերի ներդրման, ոչ ավանդական, որոշակի տեխնոլոգիաների ներդրման, բայց գյուղացիների մոտ գալիս է մի պա, երբ արդեն բերքը չի ունենում համապատասխան արդյունք։ Այսինքն ամառվա կեսին ռոբոտման ջրի ռոպման համակարգի ոչ արդիական, ոչ լիարժեք լինելու պատճառով մենք խնդիր ենք ունենում վերջնական բերքը տեսնելու հետ։ Դրա համար պետք է ընդամենը մենք տեսնենք ինչ է կատարում ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից գյուղատնտեսության ոլորտում եւ այդ փորձը ներգրավել վերել մեզ մոտ։ Իսկ դա ընդամենը ռոպման համակարգերի արդիական վիճակն է, ժամանակակից ռոռոկման համակարգերի ներդրումը, դա կլինի Կաթիլայի ռոռոկում, անձևացման համակարգեր, նոր ջրամբարներ, նոր պոմպակայաններ եւ մեր քաղաքականության ինքում դրված է հենց սա։ Եվ պետք է ասեմ, որ գյուղատնտեսության ոլորտին ասիագրված եւ ասանելի գումարների մեծ մասը մենք այսօր պատրաստ ենք դրամադրել այդ ոլորտին։ Եվ հուսով եմ, որ դրանով լուծենք ամենամեծ խնդիրը։ Իհարկե, դրանով նաեւ ոչ միայն βέρքը ավարտին հասնելու առումով, նաև համապատասխան մշակաբույսերի պոտենցիալ հնարավորությունները ստանալ։ Այսինքն երբեմն մենք ներկրում ենք, ձեռք ենք բերում եւ գյուղացուն տրամադրում ենք բարձարձակ որակի, լավագույն որակի սերմեր, բայց որոշակի խնդիրների պատճառով գյուղացին չի կարողանում ստանալ դրան համապատասխան բերք, նույնիսկ դրա կեսի չափ բերք։ Եվ այստեղ հիմնական խոչընդոտը ռոկման համակարգերն է հորոքման համակարգերի ոչ արդիական վիճակ։ Իհարկե, ունենք բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք որ այս խնդիրների շարունակությունն են, մենք պետք է ամեն նոր զարգացնենք մեր եւ գիտելիքները, եւ հնարավորությունները, եւ միջոցները։ Միջոցները ասելով ես ենթադրում եմ ոչ միայն ուսաբուծության մեջ ներգրավել նոր մշակաբույսեր, ասենք մենք ծորե եւ գարի ունենալու փոխարեն այսօր ունենք արևածաղիկ, եգիպտացորեն, սոյա, սորգո, կտավատ, լացուկ եւ այլն։ Մենք չպետք է դա κάνենք, պետք է նոր մշակաբույսեր փորձենք եւ գուցե գտնենք ավելի լավ, ավելի էֆեկտիվ տեսակներ, որոնք իհարկե պետք է մեր շուկայում տեղ գտնեն եւ կարողանան մրցունակ լինել։ Մենք պետք է աշխատանք կատարենք նաեւ այգեգործության, պտղաբուծության ոլորտում Ուրեմն բազմաթիվ մեր համար ոչ ավանդական ծառատեսակներ, պտղատեսակներ կան, որոնք այսօր մեր շուկայում, հայաստանյան շուկայում, նաև ինչու՞ չէ ռուսական շուկայում բարձր արժեք ունեն, բարձր տնտեսական ուրեմն էֆեկտիվություն ունեն, բայց չգիտեմ ինչու մեզ մոտ դեռ դա չի կիրառվում կամ չի աճեցվում։ Դրա համար Մենք վերջերս լուրջ ուսումնասիրություններ ենք կատարել եւ պետք է ասեմ, որ արդեն որոշակի աշխատանքների արդյունքում առաջիկայում մեր պտղաբուծության ոլորտում կներգրավենք նոր մշակաբույսեր, դա կլինի նրանոր տեսակները թզի, լուշի, պիստակենու, որը որ պետք է ասեմ լուրջ հույսեր ունենք որ պիստակենի մշակության լայնման արդյունքում մենք կկարողանանք նոր շուկա ներգրավել պետք է ասեմ որ պիստակենին ընդհանրապես մեր կողքին աճելով Պարսկաստանի իսլամական հանրապետության համար մեծ տնտեսական արդյունք է տալիս իսկ մեր համար դեռ դա անհասանելի է ընդամենը մի քանի մետրի վրա մենք այդ մշակաբույսը ունենալով դեռևս չենք ներգրավել։ Արամ Խոյանի հավասմամբ գյուղատնտեսության զարգացումը խթանելու համար ներկայումս աշխատանքներ են տարվում անասնապահության զարգացման համար կշարունակվի ֆերմերներին տոհմային ցուլեր տրամադրելու գործընթացը։ Գյուղատնտեսությունը ավելի ամբողջական դարձնելու համար պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել նաև անասնապահությանը։ Անաստապահությունը դա այն մի օղակն է, որը որ գյուղատնտեսությունը ապահովում է լիարժեք եւ հնարավորինս ավելի մեծ էֆեկտիվություն։ Գյուղատնտեսության մեջ անաստապահության ոլորտի վրա ուշադրություն դարձնելով, ոլորտի զարգացում ապահովելով մենք կարողանանք նաեւ ապահովել գյուղատնտեսական աշխատանքների եւ ագրոտեխնիկական աշխատանքների ավելի ընդգրկուն, ավելի համապարփակ վիճակը։ Այդ առումով շարունակվելու է տոմային տեսակի ընդլայնումը տոմային անասունների զարգացման այդ աշխատանքը, որը որ կատարվում է մեր տոմային տնտեսության միջոցով, սուլերի տրամադրման համայնքներին, հանրաստապաներին սուլերի տրամադրման եւ այդ աշխատանքը լուրջ ուշադրության տակ է, որպիսի կարողանանք նաեւ բարելավել տոմային անասունների փոխանակը։ Իհարկե, այստեղ նաեւ պետք է ասեմ, որ ունեցանք այս տարի լուրջ խնդիրներ հիվանդությունների հետ կապված անասունների փոխանակի, իհարկե մենք կորուստ համարյա չունեցանք, օպերատիվ եւ գրագետ աշխատանքի կազմակերպման արդյունքում մենք կարելի ասել շատ քիչ չնչին կորուստներ ունեցանք եւ այսօր պետք է ասեմ որ հիվանդությունների առումով համարյա ասվել է 0.2% այսօր դեռ պահպանվում է իհարկե առողջացման փուլում կատարված աշխատանքը իսկապես էֆեկտիվ էր եւ ճիշտ ու գրագետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ մեր աշխատանքը հենց կառուցված է լինելու գրագետ աշխատանքի վրա գրագետ աշխատանքով մենք կարողանանք եւ խուսափել ուրեմն մեծ սխալներից եւ կարողանանք ավելի արագ օպերատիվ կազմակերպել մեր առաջիկա աշխատանքները։ Գյուղատնտեսության զարգացումը ավելի էֆեկտիվ, ավելի տնտեսապես արդյունավետ դարձնելու համար պետք է կիրառենք կիրառելով ժամանակակից այս աշխարհի ավելի ընդունելի, ավելի զարգացած ուրեմն տեխնոլոգիաները մենք կարողանանք շուկայում ավելի մրցունակ լինել։ Այսինքն մեզ պետք է նոր շուկաներ մտնել, որբիսի կարողանանք մեր արտադրանքը ավելի բարձր արժեքով, ավելի բարձր գնով ներկայացնել ոչ միայն մեր սպառողին, նաև մեր հանրապետությունից դուրս արտ երկրում։ Դրա համար մեզ այստեղ նորից պետք են գալու նոր տեսակներ, որոնք ավելի մրցունակ են, նոր մշակաբույսեր, նոր բխատեսակներ։ Իհարկե դրա համար ինչ է արկավոր, մեզ բազմազանություն է արկավոր, բազմազանություն է արկավոր նաև տեխնոլոգիաների կիրառման մեջ, որտիսի կարողանանք ավելի բարձր արդյունք ստանալ 1 հեկտարի աշխով ավելի բարձր արդյունք ստանալով մենք կապահովենք նաև հնարավորություն կունենանք ավելի ցածր ինքնարժեքով մթերք ստանալ եւ արժեքով նաեւ ոչ միայն որակով, օրգանական առումով, իր որակական առումով, համային առումով Նաև գնային առումով մենք մրցունակ կլինենք միջազգային շուկայում։ Այդ շուկան եւ ռուսական շուկան է եւ նաեւ ինչու՞ չէ եվրոպական շուկան, որը որ կարծես թե մեր համար այդքան էլ հեռու չի եւ հնարավորություններ կա։ Մենք բազմաթիվ աշխատանքներ, ծրագրեր ենք իրականացնում նաեւ արտադրողներին, վերամշակողների համար, որպիսի կարողանանք վերամշակման գործընթացը զարգացնել, այսինքն ստեղծել նաև վերամշակման բազմաթիվ ճյուղեր, որպիսի գյուղացին կարողանա իր ստեղծած արտադրած մթերքը նաև վերամշակելու ճանապարհով նաև հասցնել սպառողին։ Այդ առումով գյուղնախարարությունը եւ կառավարությունը վերջին տարիներին որթեգրել է գյուղատնտեսական բթերների վերամշակողներին վերադարձնել կամ ազատել ավելացված արժեքի արկից, որը որ մենք առաջիկայում եւ քանակությունը եւ տավալները մենք հակված ենք ավելացնելու։ Պետք է ասեմ, որ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նաեւ այն գլխավոր ուղղությանը, որը որ հնարավորություն կտա մեզ կամ կօգնի, որպեսզի կարողանանք այս բոլոր խնդիրները ծրագրերը իրականացնել։ Դա կադրային քաղաքականություն է։ Իհարկե, երևի տեղյակ եք, լսել եք որ մենք կadrերի արծում շատ խիստ ենք, շատ զգուշ ենք, փորձում ենք առաջիկայում մեր ոլորտում ընդգրկել այնպիսի կadrերի, որոնք որ իսկապես տեղյակ են, որոնք որ իսկապես պրոֆեսիոնալ են, որոնք իսկապես կարողանան մեզ օգնել մեր առաջ դրված խնդիրների եւ մեր կողմից ծրագրված խնդիրների, հիմնախնդիրների լուծման համար։ Դրա համար խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ եւ դուք եւ բոլորը, որպիսի ճիշտ հասկանաք, մենք ընդհանրապես շատ ավելի անկողմնակալ, օբյեկտիվ, առանց որևէ մեկին ճանաչելու, parzapes մենք գնահատում ենք մարդու գիտելիքները, մարդու հնարավորությունները։ Շատ ժամանակ նույնիսկ փորձում են նեղանալ, թե ինչու չենք ուզում աշխատանքի ընդունել մեկի, որը որոշակի սոցիալական խնդիրներ ունի, որոշակի արտոնություններ ունի, բայց լուծելով մեկ մարդու խնդիր մենք կվտանգենք երկրի բարենային անվտանգության խնդիրը։ Դրա համար ուզում եմ որ նաև այս հարցում ըմբռնումով մոտենանք եւ հասկանանք որ ինչու է շատ այս հարցերում խիստ։ Իհարկե փորձում ենք լինել դեռ ու կաշխատենք այդպես շարունակել։ Գողորտի նոր ծրագրերից մեկն էլ բամբակի մշակությանն է վերաբերվում։ Պետք է ասեմ, որ առաջիկայում մենք արդեն սկսել ենք դերևս հենց առաջին օրվանից իրականացնել նոր ծրագրեր։ Նույնիսկ շատ հավակնոտ, շատ մեծ ծրագրեր եւ տաստված, որ այդ ծրագրերը իրականանան։ Դրանցից ուրեմն ամենագլխավորը բամբակի մշակության ծրագիրն է Արաքսի օգտում, որը կան կունենա իր հաջորդական փուլը հենց հիմա այս պահին նորից խումբը, որը որ զբաղվում է աշխատանքային խումբը, մեկնել են Արաքս այնտեղ գեոդեզիական չափումներ անելու, հողերի վրա աշխատելու, ուսումնասիրելու, նաև պոմպակայանի շնարհության հնարավորություններ ուսումնասիրելու։ Իհարկե, բամբակի արտադրության հաջորդ փուլը կլինի Բամբակի վերամշակումը, որը պլանավորված է Ադրուտի մոտակայքում 5.5 հեկտարի վրա կառուցվելու է բամբակի վերամշակման արտադրամասը, այնուհետև կլինի թելի մանման մեծ գործարան, Նաև դա աստված, որ այդ ամեն ինչը լինելու արդյունքում նաև կունենանք պատրաստի կտոր ստանալու հնարավորություն, որը որ գուցե տեղափոխենք մեկ այլ շրջան, որտեղ որ նաև կապահովենք հիմնականում Երևի Ստեփանակերտ։ Այս ծրագրի իրականացման արդյունքում մոտավորապես մինիմալ աշխարհներով մոտ 1000 աշխատատեղ։ Սա ուրեմն բամբակի դաշտերում աշխատողներից միջև վերջնական կտորի արտադրությունը։ Սա հենց հնարավորություն կտա լուծել բազմաթիվ աշխատատեղերի լուծման խնդիր եւ շատերին, որոնք որ իսկապես մենք թավով մերժում ենք աշխատանքի ընդունել, հնարավորություն կտանք մեկ ուրիշ տեղ աշխատելու, որպիսի եւ իրենք աշխատանք ունենան եւ մեզ չխանգարեն։ Մամուլի ասուլիսին Արամ Մխոյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Բարեկամներ, այս մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվուսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։